والكون ضاق بوسعه ضاقت فضائي فاللحد صار بجثتي أرضي سمائي السلام عليكم kutubar sallar juma'a daga babban masallacin ahalus sunna da ke garin tsagero primo local government katsina state malam batura dauda tsagero shugaban madarasatu tahfizul qur'an tsagero kuma shugaban madarasatu tarbiyyatul islam wa qira'atul qur'an tsagero ya gabatar da fatan allah ya saka wa malam da alkhairi amin إلى من ظلم نفسه بالمعاصي تذكر وقوفك أمام الله فيخشى الإنسان من الخسران ويخاف الحرمان فيناديه ربه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ينادي عبده نداء المتلطف يا عبدي وعزتي وجلالي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي يعني هو كما لدى أكدي خذبان أتكين هرشا لارب شيتو كأفسر تأتك إتيا أتكين هرشا هوسا كما كما لدى مكجي خذبا تنا مغانا ني أكن أيوة أكن أبند الله مدوك كين سريكي يأمر تيك دي أتكين وانا أديني كسان تيور شي وانا أديني sannan ya aiko ɗan aike da zai koyar da mu wannan addinin tsawon shekara 23 to wannan hudubar tana wato tana jan hankalin mutane kan mu tsaya kan abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko wannan dan aike da shi wato mu tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan godiya ga Allah da yabo a gare shi da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ina muku wasiya ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ku bibici abin da Allah madaukakin sarki ya ce ku yi a sararinku da kuma ɓoyanku <clears throat> hakika duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai shirye da shi akan mafi alkhairin abin Allah zai kai shi zuwa ga gaci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu a mafi alkhairin abin da yake so bayan haka ya ku bayan Allah <clears throat> ya zo a cikin hadisin da Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito wanda aka samu a cikin musulun nashi da ibn hibban a cikin sahihin littafinsa da waninsu wannan hadisi an same shi daga irbab ibn sariya yake cewa wa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya mana wa'azi wa'azi mai kaiwa wato mai kai matuka yace wajlad min alqulub zukata wato sun raurawa da wannan wa'azi da manzon Allah yayi sannan idanuwa sun fito tulu-tulu sai sahabbai suka ce faƙulla ya rasulallah sai suka ce ya manzon Allah ka Allah mau'izatin muwaddi kamar kana mana wa'azi na bankwana kwana fa ausina kai mana wasiya fa qala sallallahu alaihi wa sallam usikum usikum bi taqwallah sai manzon Allah ya ce ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wasam'i wa ta'a sannan ku ji kuma ku yi da'a ma'ana ku ji abin da Allah ya ce kuma ku bi abin da Allah ya ce wa in ta'ammara alaikum abdun ko da bawa ne ya muku umarni yana shugaba to ku bi umarnin shi manzon Allah ya ce wa innahu man ya minkum fa sayara ikhtilafan katira haqiqa ku sabai da nake magana da ku duk wanda duk wanda rayuwar shi ta tsawo to zai ga sabani mai yawa zai ga sassabawa da yawa a lokacin da manzon Allah yake wannan magana babu wani sabani saboda duk abin da za a saba da an gorin shi zai warware abin to amma duk wanda rayuwar shi ta yi tsawo a cikin su manzon Allah ya ce to zai ga sabani mai yawa to sai manzon Allah ya ce a lokacin da sabani yayi yawa fa alaikum bi sunnati to ina horon ku ina muku kashedi ku biyo hanya ta wa al khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da kuma sunnar khalifofi na shiryayyu Abdu alaiha bin nawajin ku rike ta da fiƙoƙin ku gangan, wata masu ku biha ku rike ta cip cip mana ku rike wannan hanyar tawa da hanyar waɗannan kalifofin nan Kalifofin manzon Allah sune Abubakar Umar Usman da Aliyu bin Abi Talib Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda hanyar da manzon Allah ya bi da hanyar da suka bi ita ce musulunci shine kuma musuluncin da ake ce ma musuluncin da manzon Allah ya zo da shi daga Allah madaukakin sarki wanda inda in ka aikata wani abu cikin shi za a baka lada manzon Allah ya ce ku rike wannan hanyar tawa ku rike hanyar waɗannan kalifofin nawa guda hudu wa iyyakum wa muhdathatil umur manzon Allah ya ce a hirdinku da kagaggun al'amurra waɗanda aka kago ba su cikin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a don duk abin da aka kago aka sanyo shi cikin addini to wannan ya zama bid'a wa kullu bid'atin dalala ita kuma dukkanin abin da ya zama bid'a ne to wannan ya zama bata abin da ake ce ma bid'a shine abin da aka kawo cikin addini aka ce a aikata lada ne ma'ana in aka aikata za a samu lada don ana samun wasu daga cikin malamai saboda son zuciya sai su ce to ai ga fanka na manzon Allah ma lokacin shi ba fanka da haka wannan ma bid'a ce ga carpet na manzon Allah lokacin shi ba carpet wannan bid'a ne babu wanda ya taba cewa in aka sa fanka masallaci aka yi sallah da masallacin da ba a sa fanka ba akwai bambancin lada ba wanda ya taba wadin haka da haka ita fanka shi kafet da duk wani abin da za a kawo wannan wani abu ne ba bid'a bace ba dan ba wanda yace in ka sa fanka ka samu lada masallacin da kai sallah ba fanka baka samu lada kamar wannan ba sai abin da aka kawo cikin addini aka aikata aka ce in kai akwai lada aka bincika lokacin manzon Allah ba yi wannan abun ba to kaga wannan shi ake ce ma bid'a saboda mi saboda ka ce ka zo ga wani abu ayi ga lada alhali ko manzon Allah bai ce ai wannan abun ba wannan abin shi ake ce ma bid'a bayan haka ya ku bayan Allah hakika wannan hadisi yana mana nuni akan cewa ashe lallai mutane za su samu kansu cikin sabani hakika za a rabu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma za ta rabu ma'ana saboda mi saboda tsawon lokaci da aka ɗauka tsawon lokaci da aka ɗauka tsakanin lokacin da ake da lokacin annabta to amma manzon Allah bai kasa a goya ba sai da ya bada mafita in an samu wannan sabanin to ga mafita manzon Allah ya ce na farko shine at-tamassuku bi sunnatihi shine riko da sunnarsa ka tsaya kan hanyar manzon Allah wannan ita ce mafita ta harko mafita ta biyu kuma manzon Allah ya ce to ka shaida kuma da bin kagagun al'amurra ma'ana kada ka yi wani abin da yake sabo ne baya cikin addinin waɗannan abubuwan su ne mafita ga musulmi in zai yi addinin musulunci wanda Allah ya ce yi da haka na farko ka bi hanyar manzan Allah na biyu ka yi watsi da duk abin da yake sabo ne baya daga cikin addini baya cikin alkur'ani baya cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa to ka huta ka kyale shi don ko kayi ba za ka samu lada ba don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ba mu mafita idan ma sabanin ya zo tun da mu yanzu mun yi nisa da wannan lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan magana mu da kanmu muna shaida wannan saɓanin da manzan Allah ya faɗi a wani hadisin dama manzon Allah yana cewa za a rarrabu ɗin kashi kashi kuma kowa zai ce nashi ne daidai wannan ma zai ce nashi ne daidai me mafita shine mu komo mu komo ma wato littafin Allah mu komo ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ce ya manzon Allah ya aikata shine ne ƙalar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne babban mafita da bawa zai ɗoka ya yi addini wanda Allah maɗaukakin sarki zai shi lada Allah ka ba mu ikon dacewa wannan ita ce fasara ba ta farko fasara ba ta biyu bayan godiya ga Allah da salati da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hudubar ta ci gaba da cewa bayan haka ya ku bayan Allah yana daga cikin waɗannan bid'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da al'umma su aikata a keɓe musamman a cikin wannan wata da muke cikin rajab wannan wata da muke rayuwa a cikinsa akwai wasu ibadu da aka ciccuso cikinsu waɗanda ba su tabbata ba cewa a shar'anci Allah ya ce a yi ko manzan Allah ya yi su amma kuma an daɗe ana ta yin su ana ta yin su komi yadda aka daɗe ana yin abin da ba daidai ba ne to yana nan dai matsayin shi na ba daidai ba dan an dade ana yi an dade shekara shekara aru aru bai mai da shi daidai domin in ka ce ai wannan abun an dade ana yin shi mutane da yawa suna yin shi to ai laihi ma an dade ana yin shi giya an dade ana shanta sata an dade ana yi zinawa an dade ana yi shin wannan dan an dade ana yi ya mai da su zama daidai a dadewa ana yin dukkanin abin da ba daidai bane ba zai taɓa mai da shi daidai ba yana nan matsayin shi na ba daidai ba illa iyaka dai kai mai yi ya rage ruwanka wannan abu ba daidai ba ne ba sai ka ci gaba da yi to shi kenan dama shi hani da allah maɗaukakin sarki yake yi hani iri biyu ne akwai hani da za a hana ka abu ƙiri-ƙiri ka hannu a sa wani ya hana ka abun a ce to ba za ka yi abun ba akwai kuma hani da za a hana ka abar ka sake mala'iku kawai su rubuta abin da yake cewa ka yi kuskure ka yi daidai kawai shi kenan da haka wannan hannun da aka yi hani ne na sake shi ake ce ma almamanu'u shar'i wato hali na shari'a ba hali ne na hukuma ba idan hukuma ta hana abu sai ta ce to yan sanda ku tsaya nan sojoji ku tsaya nan kowa nan ku tsaya nan duk wanda ya kaza ku tare shi shikenan kaga wannan ba za ka iya wucewa ba amma Allah ya hana shan giya sai mutum ya taka da kafan shi da kafan shi ya ta gidan giya ya sha Allah bai ajiye wani mala'ika da za ka zo ya sha shaƙe ma wuya ba za ka shiga ba Allah bai ma haka ba kawai dai Allah ya kyale ka sai ya ce ku mala'iku ku rubuta duk take shi da ya ku rubuta har zuwa da ya daga kwalba ya sha ku rubuta Allah ya hana zina kayi Allah ba zai ce wani ya shaƙe ka ba kada kai a za a kyale ka illa iyaka dai an ce maka zina haramun ci zina ba daidai ba ce ba sannan kuma kai Allah ya jiwa maka hankali ba kamar dabbobi ba wannan hankalin da aka sa maka shine ya zama bamban da sauran wato dabbobi da sauran halittu da Allah ya halitta waɗanda su Allah bai kallafa musu hira ba don haka da wannan ne Allah yake kyale dan adam yayi abin da ya ga dama amma dai ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce ikra kitabaka karanta littafin ka da kanka ba wanda zai karanta ma shi duk kowa wani irin yare za a yi gobe alkiyama kowa ya iya shi ba wani magana tafinta ka ce ko ban jin yare kaza ko ban jin kaza duk ma wani irin yare za a yi ka iya duk rubutun da aka yi za ka karanta abinka da kanka Allah ya ce ka fadi nafsuka al-yawma alayka hasiba ran nan kai za kai kai san kai hisabi ba maganar a ce ga wani alkali ga wani kaza a kai da kanka ka karanta kayi kaza kayi kaza kayi kaza kai da kanka ne za ka san ina za ka kuma babu maganar cuwa-cuwa ko kwange za ka nan ka nufa nan ba wannan babu wannan duk inda za ka nan za ka shi yasa ranar nan allah maɗaukakin sarki ya ce ranar da gaɓaɓɓan jikinka za su ba da shaida abin da ka aikata a duniya idan ka ɗan so musu sai a kama hoton duniya da lokacin da ka aikata abin kaga shi kenan ba maganar musu shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce bai zalunta kowa daidai da kwayan zarra da haka abin da ka yi shi za ka gani abin da ka aikata a nan duniya za ka gani da haka akwai wasu ababe wasu nau'ikan ibada da mutane suke yi musamman a cikin wannan wata na rajab kasancewa shi wata rajab wata ne yana daga cikin watanni hudu masu alharma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya girmama su to wannan watan akwai wata ibada keɓantattu da ake a cikin watan banda ma shi azumin akwai kuma wasu ibadu da aka kakkafa ciki duk ana yi a cikin wannan watan na rajab kuma ana ta karantar da su wurare da dama don munan abin da sa za ku ga abin ana ɗanyen shi ne ba da wani yana ta yi ya kawai shi da ya ga ana yi amma wasu cikin wasu littafai ne suka karanta suke gani suna ci gaba da su duk da cewa abin da suka karanta din nan ba komai bane ba za ka karanta a littafi kuma idan ya tabbata don haka daga cikin waɗannan bidoyi akwai yin azumi na wannan azumin tsaki da suna azumin tsayi wato shi wannan azumin tsayi in ka tsaya tsayin daka sai ka gane ya ci karo da abin da Allah ya ce shi ta ka'ida da Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya wajabta azumi na Ramadan sai ya ce amma wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin oha. wanda bai da lahiya ko kuma yana cikin halin tahiya to ya aji azumi wani lokaci sai ya rama sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa alladhina yutiqunahu waɗanda suke shan wahala wurin kai shi wannan yi yudiqunahu abdullahi dan abbas ɗaya daga cikin sahabban mazan Allah ya ce akwai tsaki ciki waɗanda shekarun sun tafi suna shan wahala to su aji azumi su ba za su yi azumi ba kun ga wannan azumin na wajibi ne Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke shan wahala ko kuma suna da wata rashin lahiya wadda ba ta warkewa misali ko za a ko rashin lahiya da ake yi wadda za a ga an ma rai mutum ya warke to irin wannan rashin lahiyar malamai suka ce ya halatta ka aji azuminka kai ta ciyarwa kai ta bada wato mudallabi mudallabi har zuwa lokacin da Allah ya amshi ranka wannan kaga sauki ne Allah yi to amma kuma a gefe guda sai aka zo aka ce kuma ga wani azumi su na tsahi ne kawai kun ga a hankalce ya kamata a ce azumin matasa ko azumin sabbi koko amma tsahi da Allah ya tsaye wa gome wannan bai iyawa dan shekara kaza bai iyawa sai aka ce to yayi hakuri ya ci ya cin abincin shi to tare da haka saboda mutane suna da kwaɗayin lada ga Allah suna son Allah suna son su yi addinin ubangiji sai ka ga kuma tsohon ya tsoho kwarai amma kuma yana wannan azumin yana fushan shan wahala wanda shi ya koma jikin shi ya koma kamar na yaro bukatar shi ta abinci ba irin taka bace in na ci da saye sai azahar daga azahar sai dare shi in zai samu zai ci sau shida ko sau biyar a rana in son samun shi ne shi yasa tsoho da ya tashi da sahe to zai sha hura in rana ta ɗaga zai ci tuwo in aka ƙara tafiya zai ci kaza kuna ji ko <laughs> da haka haka yake shi kamar yaro yake to sai aka ce kuma ga wani azumi kuma zai yi nashi ne har ma aka kawo su ruwayoyi na ƙarya aka ce wai shi azumin na cewa ka azumce ni ɗaya in kai ka aljanna shi kuma wannan nagari duka na cewa ka sha ni ɗaya in kai ka wuta kaga wannan wannan tatsuniya ce ba gaskiya bane ba mu sani cewa ba dukkanin hadisi bane ba yake na gaskiya akwai hadisai waɗanda ba na gaskiya ba yau ai ba kakkai mamakin wai akwai hadisi na ƙarya ƙura'a'nin ma ba akwai wanda aka yi naka ba Allah yana haɗin cewa wa man azlimu min nuftara ala Allah kadi ba waye wanda ya fi girman zalunci saboda da wanda ke ba Allah ƙarya an samu waɗanda suka na annabawan ƙarya an yi tarihi ya nuna wannan akwai su musail mutul kazzab waɗanda Allah madaukakin sarki yana ba manzon Allah wahayi su suka ce Allah na masu wahayi sai ya rika tashbihin wasu surori na waɗanda aka saukar manzan Allah an saukar mai alamta da kai fa'ala rabbuka bi ashabil fil manzan Allah kenan sai ce shi ma an saukar mai irin to wace ce sai ce alfilu malfilu wa ma adraka malfilu giwa giwa wa sanar da kai giwa shi ma ce wannan sura ce aka saukar mashi to dan Allah an ma Allah ƙarya an yi ƙarya aka jinginta da zuwa ga Qur'ani ne abin mamaki kuma yi ƙarya a jinginta zuwa ga manzan Allah kun ga ba abun mamaki bane ba dan haka akwai hadisai waɗanda ba na gaskiya bane akwai waɗanda su ba su tabbata ba akwai wanda ake ce masu rauni su masu rauni ba a ce masu na ƙarya a ita magana ta biyo layin wani wanda ake tuhuma da ƙarya ka san ko yanzu aka ba da labari sai aka cewa ya haɗi ba sai ka cewa ne wannan nan an san shi makareci ne sai ka ce kai da Allah ka ga kenan tun yanzu labarin da ya taho ya biyo ta hanyar wani makareci sai baka yarda da labarin ba to haka shi ma wannan hadisin yake tahowa hatta shi wannan qur'anin da muke gani muna karantawa ai ta hadisan ya zo tunda ai ba manzon Allah bane ba ya kama mu shi da hannun shi da namu ko sabon manzon Allah ne da aka bari su suka karantar da mu Qur'ani su so ga mu yadda manzon Allah ke karanta Qur'ani su so ga su suka tattara Qur'ani kenan wurin ashe kun ga akwai hadisai waɗanda ba na gaskiya bane ba to ta wannan irin waɗannan hadisan su aka samu ire-iren waɗannan ibadojin da haka akwai yin azumi na wannan watan wannan azumi na wannan watan na rajab da ake yi azumin mai suna azumin tsaki hakika malamai sun yi hakiki cewa mafi yawan hadisan da aka ruwaito sun kawo falala da maganar wannan azumin ba su inganta ba malam ya ce kai da yawan su ma na ƙarya ne ba ma maganar rauni ba hadisai ne ma na ƙarya da haka ma'abuta ilimi ba su jingina da waɗannan hadisan su yi hukunci kuma duk wasu falaloli da aka kawo kan magana azumin tsaihi abu ne wanda bai tabbata ba duk ƙayyarki ne kawai wannan imamun nawawi ya tabbatar da wannan a cikin littafansa da ya rubutu haka kuma an samu umar dan khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kun ga tun lokacin sahabbai fa umar dan khattab ya kasance yana bugun mutane dan san shi mulkin shi akwai tsanani dole sai ka bi doka yana bugun mutane ya sa hannunsu cikin abinci ce ku ci abinci kada kuma yada la tushabbihu bi ramadan kada kuma yada azumin tsayi anu azumi kada kuma yada wannan wata ya zama kamar wata ramadan ku ci abinci yana hana yana hana azumi a cikin wannan wata to kun ga kan umar dan khattab yana daga cikin a cikin wannan al'ummai in ka ɗebe manzan Allah to mai daraja ta farko shine sai na Abubakar mai biyu shine sai na Umar amma shi a lokacin shi ana yin wannan azumin yana hana mutane har ma ana musu bulala yana cewa ku ci abinci kun ga kenan wuri ne wannan izina ce da za ta ce da ba mu daman mu gane cewa lalle azumin nan ba ba shari'a ba ta ce a wannan azumin ba amma dai an dade ana yi an dade ana yin haka din ma'ana an dade ana yin wannan azumin tsayi din sannan kuma suna cewa sannan kuma shi wannan wannan watan na rajab to ya kasance wato mutanen jahiliya suna girmama shi suna girmama wannan watan na, rajab har ma in yaki ne sai ce to ba a yin yaƙi dama shi allah madaukakin sarki ya hana yin yaƙi a cikin watan rajab duk waɗannan watannin masu alhorma ba a yin yaƙi cikinsu to su ba mutanen jahiliya ba su yin yaƙi cikin wannan watan na rajab dan haka wannan girmamawa su. to amma da musulunci ya zo sai ya hana waɗannan abubuwan da ake yi lokacin jahiliya sai ya ce a'a ku dai yi azumin da ya tabbata na litinin alhamis na goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar shine yamul bid ko kuma dai wani azumi naka kawai na musamman in kai wannan ba laifi amma azumi da sunan azumin tsaki lallai wannan shari'a ba ta tabbatar da wannan ba yana daga cikin ibadun da ake cikin wannan wata na rajab shine wata sallah da ake ce ma ar wato sallar kwadai ita wannan sallar ana yin ta ne farkon dare na farkon juma'a farkon juma'a na wannan na wannan watan na wannan watan to farkon dare na juma'a kamar jiya alamus to yau ne za a yi jiya ne da daddare za a yi sallar ma'ana ana yin ta ne tsakanin magariba da isha'i ita wannan sallar ta nafila ita ake ce masalatun raga'ib sallar kwaɗayi to ita ma ana yin ta cikin wannan watan kuma ana yin ta ne juma'ar farko ta wannan watan kuma tsakanin magarba da isha'i kuma daren juma'a ake yin ta ita ma wannan sallar da ake da suna salatun raghaib sallai wato bata tabbata ba cewa manzon Allah ya yi ta ko Allah ya ce a yi ta da haka ita ma wannan bid'a ce bai tabbata ba mutum ya yi ta don haka malamai da yawa sun kawo dalilai da suke nuna cewa wannan sallah da ake yi wato bata tabbata bi manzon Allah sallallahu alaihi sallam yayi wannan sallai da haka sun yi inkari kwarai cikin aiwatar da irin wannan ibada duk da cewa ita sallah abu ne mai kyau to amma duk kyan abu in baka yi shi inda ya dace mutum ba za ka samu lada ba kun ga karatun qur'ani abu ne mai kyau duk wanda ya karanta alqur'ani harafi guda zai samu lada goma malamai suka ce duk cikin aikin ibadar da musulmi za ba wani aikin ibadar da aka ambata zunzurutun lada za ka samu kamar karatun qur'ani to amma yanzu manzo Allah ya ce kar ku karanta Qur'ani a cikin ruku'i kar ku karanta a cikin sujada malamai suka ce tunda umarni ne manzo Allah yayi idan ka karanta Qur'ani da gangan cikin cikin ruku'i ko sujada to zaka samu zanubi yanzu ai umarni ne ka keta ko Allah ya ce manzo Allah ya ce kakkai kuma sai kai to ka ganin ka keta umarni dan haka maimakon ka samu lada sai ka samu zanubi da haka mu kiyaye cewa duk yadda aikin ibada yake duk yadda ibada take mai lada to tana dacewa da lada ne idan ta dace da yadda shari'a ta koyar da ita duk lada abu mu tsaya yadda shari'a ta ce a yi shi idan ba mu yadda shari'a ta ce ba to hakika ba za mu samu lada wannan wannan ibada da muka yi ba yana daga cikin ayyuka na ibada da ake cikin wannan wata shine tahiya madina mutane su tai madina masu hali suna yin wannan su tai madina ziyara ziyarar masallaci da ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mata a wato arrajabiyya ziyara arrajabiyya wai ziyarar da ake cikin watan rajab kawai mutum zai zai hidda kudin shetahi kawai saboda wannan to wannan ma malamai suka ce shi ziyarar masallacin manzon Allah yana daga cikin masallatan da kana kana iya tara kuɗi kawai ka je ka ziyara masallacin annabi kadai wannan ya halatta amma malamai suka ce da sunan ziyara a rajabiya wannan bai dace ba bai tabbata ba manzon Allah ya ce yi wannan ko sabon shi sun yi ko tabi'ai sun yi ko wasu malamai na musulunci sun ittifaki kan wannan ziyara da haka ka yi ziyara da sunan a ziyaratun rajabiya wannan bai halatta ba ma'ana wannan ibada ce wadda bata tabbata ba a shar'anci ana yin ta da haka sai mu kiyaye da haka yana daga cikin <clears throat> yana daga cikin kuma ibadoji da mutane suke yi har yanzu dai a cikin wannan watan Shi ne taruwa a 27 na wannan watan da muke ciki na rajab mutane su tattaru a ta karatu a ta karanto wato tarihin manzan Allah wai shi ne daren isra'i da ma'iraji na manzan Allah Shi ne dare da aka isra'i da ma'iraji da lokacin da manzan Allah ya te sama ta bakwai ya an so sallah to wai wannan daren to shi ne ranar 27 ga wannan watan daren 27 din amin kun ga ranar 26 kenan to wannan daren shine za a za a yi taro a zo a yi karanta tarihi a karanta kasidu a ci abinci a tashi to shi ma yin wannan aka ce babu wani malami daga cikin malamai ko wata aya ko wani hadisi ingantacce da ya nuna cewa wato musulmi su taru a irin wannan lokaci su yi irin wannan ibadar da haka mu sani cewa yin wannan shi ma ya saba ma shari'a bai kamata ba wato akwai ibadu da yawa da Allah ya ce mu yi amma shaidan sai ya hana mu yin wasu da yawa masu sauki sai ya kama mu wasu masu wahala mu tawama da su waɗanda in kai ba lada tunda shi da ma shaidan gurin shaidan shi da ya san dan wuta ne to ta zai samu mataimaka ta zai samu abokai to shine kullun shaidan so yake kauda ka daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun so yake ya hana ka yi addini na gaskiya wanda zaka samu rabuwa gobe alkiyama da haka ga ibadu nan da yawa inda daddare za ka ibada ta shi kai kiyamar ni mana idan wani abu ne wani abinci kake son ka ciyar kuma kana da hali akwai makwabtanka akwai ƴaƴanka akwai ƴan uwanka makwabtanka da wahalar gaske a ce ka haɗe su duka makwabta su ne gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in nan gida arba'in nan waye zai iya wadatar da waɗannan mutanen to ka ba su mana ka yi wani abin da yake mai kyau ba dole sai ka yi wannan ba amma sai shekan ya zo ya kawata mu wasu abubuwa waɗanda za mu saki mu saki wajibin mu mu kama wani reshe wanda kuma ba kan ko'ina da haka waɗannan abubuwa dukkan su ba su tabbata ba cewa manzon Allah ya yi su ko shari'a ta ce a yi su a cikin wannan kuma sauki ne kai musulmi idan aka ce ga wani abin da kake kana shan wuya to yi hakuri ba shi sannan kuma duk waɗannan abubuwan da muke haɗi lalatawa ce muke don duk shekara akan haɗi muna yin abu ne don mu faɗakar da al'umma abin da ya kamata su yi da abin da kuma bai kamata ba muna yi ne domin mu gudu tare mu tsira tare ba mu taɓa yin wani abu ba ko faɗakarwa ko hudu ba don saboda mu mutuncin wani wallahi muna yi ne don mu gudu tare mu tsira tare da haka wanda ya ji kila shi yana yi abinda muka haɗi to kada ya ɗauka cewa mun yi don shi wallahi mun yi ne don kawai muna ganin cewa wannan abin shi ne daidai kuma don mu fadakar da kanmu fadakar da al'umma Allah madaukakin sarki ya shirya da mu tafarki mu daidaici ya ba mu ikon bin abin da yake na daidai ya ba mu ikon kauce mu duk abin da yake kuskure ne ya shirya da mu tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين Fi kulli makar a kuma akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda Allah ya marasuwa a ranar laraba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa ya kai ayyukan na alkhairi da ya yi a cikin kabarinsa ya aza masa ayyukan na alkhairi a mizanin shi na ayyukan alkhairi waɗanda shi da dukkanin sauran malamanmu da iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama mu kuma idan lokacin mu yi Allah ya sa mu cika da imani ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب sannan kuma daga karshe na manta wato wani daga cikin mutane ya zo nan ya sace mu wannan mitar ta nan masallaci kun ganta na aka ɓazge ta haka kawai ina ganin duk sata sata ce amma dai sata ɗakin Allah ta himu ne kuma wai ni ne ne zaka ci da wani abun da cikin ɗakin Allah yake wannan masallaci ba ɗakin kowa ba ne ba duk wanda ka gani kula kawai yake da shi ko ya shara ko ya kira sallah ko ya sallah ba wani abun da yake amma dai ɗakin Allah ne za ka duk abun da ka sata to ɗakin Allah kai sata akwai bambanci tsakanin kai sata ɗaki na ko da sata ɗakin ka ko ɗakin wani ɗakin Allah kai sata to wannan kai da Allah muna roƙon Allah ya shirye da shi in mai shiruwa ne in ba mai shiruwa bane kuma Allah ya mu magane shi kuma Allah yana ganin duk wanda ya shigo zai yi banna a cikin ɗakin shi Allah shi zai tsare shi mu dai iyakan mu mu kula abin da muka iya yi amma ba mu iya ganin wanda zai shigo ya wata banna wadda ba mu sani ba da haka wanda ya wannan satar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye da shi kuma ya bashi ikon shiriwa ya maido abin da ya sata Allah madaukakin sarki ya shirye da mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا cibiyar sunna koyi ta yada da auren sunna ita ta samar maku kuma sunna na sanar da al'ummar musulmi cewa za a iya samun karatuttukan sunna da kutubobi da nafcoci daga malamai masu ɗimbin yawa wanda za a iya streaming wato kallo kusa sauraro sauraro kai tsaye akan intanet ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyinku na smartphones kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran dukkan wayoyi domin samun hakan sai a ziyarci babban website na sunna for you wato sunnaforyou.blogspot.com ko tk domin karin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 09023455501 ko saƙon email a sunnaforyou at outlook.com ko a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnaforyou ko facebook.com slash har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya nema a Trumpwood MySpace, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM. Da fatan Allah ya gafarta mana kuma ya anshi ayyukanmu na alkhairi, ya gafarta mana ayyukanmu wanda ba na alkhairi ba a